Kort nadat Jojakim sien van Lucia koning van Jeda geword het, het hier die woord van die Heere gekom, so sê die Heere, gaan staan in die voorhof van die huis van die Heere en praat met al die mensen wat uit al die steden van Jeda kom om in die huis van die Heere te aanbid. Je moet alles wat ik jou beveel, vir hulle sê, jy mag nie enkele woord weglaat nie, miskien sal hulle luister en hulle van hulle verkeerde leven bekeer dan zal ik die straf herroep wat ik oor hulle wil bring oor hulle sondige dade. Jy moet vir hulle sê, so sê die Heere, jylle moet na my luister en my wil doen wat ik aan jylle bekend gemaakt het. Jylle moet luister na wat my dienaars die profete sê, my profete wat ik vroeg en laat na jylle toegesteer het sonder dat jylle na hulle geluister het. As jylle dit niet doen nie, zal ik jullie reis so silo maak en ik zal jullie staat maak tot iets waarmee al die volken van die wereld ander vervloek. Die priester, die profete en die hele volk het Jeremia hierdie dinge hoor sê in die huis van die Heere. Toe Jeremia klaar vir die volk alles gesê het wat die Heere ombeveel het om vir hulle te sê, het die priesters en die profete en die hele volk omgepak en gesê, jy moet beslis sterf. Waarom tree jy in die naam van die Heere op als profeet en sê dan dat hierdie huis so silo sal word en dat hierdie stad verwoes sal word en sonder inwoners sal wees? Die hele volk het in die huis van die Heere om Jeremia saamgedrom. Toe die ambtenare van Jeda al hierdie dinge verneem, is hulle van die paleis af na die tempel toe. Hulle het by die nieuwe poort van die tempel gaan sit, en die priesters en die profete het vir hulle en vir die hele volk gesê, hierdie man moet die doodvonnis kry, want hij het als profeet hierdie dinge ten die stad gesê. Julle het het self gehoor, toe antwoord Jeremia al die ambtenare en die hele volk, Die Heere het mij gestuur om als profeet op te treden teen hierdie huis en teen hierdie staat en om alles te zeggen wat jullie gehoor het. Maar als jullie nou goed doen in jullie gedrag en optreden verander en luister na wat die Heere jullie God voor jullie sê, zal hij die straf herroep wat hij oor jullie aangekondig het. Ek is in jullie mag, maak met mij wat goed en reg is in jullie oor, onthou net, as jullie my doodmaak, zal jullie die straf voor onschuldige bloedvergieten oor jullie en oor hier die stad in zijn inwoners brengen. Want dit is so dat die Heere my teen jylle gestuur het om al jullie dingen te sê so dat jylle allemaal dit kan hoor. Toe sê die ambtenare en die hele volk voor die priesters en die profete, hier die man mag niet die dood van kry nie, want hij het met ons gepraat in die naam van die Heere ons God. Daar het ook van die leiers van die land gekomen en vir die hele volksvergadering gesê, Mega van Moreset het in die dae van koning Jeskia van Jeda as profeet opgetree en vir die hele volk van Jeda gesê, so sê die Heere die Almachtige, Sion sal soos een land geploeg word, Jerusalem sal een pijnloop word, die tempelberg een hoogte vol bosies. Die koning Jeskia van Jeda en die hele Jeda toe vir Mega doodgemaak. Het Jeskia nie die Heere gedien en om genade gesmeek nie het die Heere nie die straf herroep wat hij oor hulle aangekondig het nie. Ons is bezig om een groot ramp oor ons te brengen. Daar was nog iemand wat in die naam van die Heere as profeet opgetree het, Jerea sien van Samaya uit Kiriat Jearim. Hy het as profeet opgetree teen hierdie stad en teen hierdie land en diezelfde dingen als Jeremia gesê. Toe koning Joachim en al sy soldaten en al sy ambtenare oor wat Jerea sê, wou die koning om doodmaak, maar Iria het het te hore gekom en bang geword in Egypte toegevlug. Koning Joachim het toe vir hulle tansien van Akbor en die manskappe by om na Egypte toegestuur, en hulle het vir Iria in Egypte gaan haal en na koning Joachim toegebring. Hy het toe vir Iria met een zwaard om die lewe gebring en sy lijk in die plek gegooid waar die gewone mensen begraven is. Achikam sien van Safan was aan Jeremia's kant, met die gevolg dat hij niet aan die volk uitgeleverd is zodat hulle om kon doodmaak nie.